خب بسم الله الرحمن الرحیم در جزء سوم یا جلد سوم کتاب نحو الواضح رسیدیم قسمت ثانویش درس اولش القسم الاول التصغیر موضوع اسم تصغیر هست دو قسم آورده القسم الاول امروز قسم اولش رو میخونیم باذن الله تعریفه و سیغه تعریف و سیغه های آن اوزان آن دو گروه از امثله را آورده سروران من به خاطر اینکه سلاسی و ربایی را آورده دو سیغه داره یکی فعیل یکی فعیل یکی بر وزن فعیل سلاسی ها بر وزن ربائی ها بر وزن فعیل فعیل نهر تصغیرش میشه نهیر قفل قفیل ذئب ذئب دب دبیب چون تجدید داره دبونه دیگه یا بین این الفل و لام الفل میاد میشه دوبیبون سهل میشه سهیل امثله گروه دوم مبرد چار حرفیه اسم تسغیرش میشه مبیرد قنفذ قنیفذ منزل منیزل بلبل بلیبل به همین سادگی طلحه ملحق به سلاسی هاست میشه طلیحه خودش میاره اینا رو القواعد دویست و شیش التصغير تحويل الاسم المعربی إلى فعيل فعیل أو فعیل میگه تصغیر یعنی بردن, گرداندن اسم مورد بر وزن فعیل یا فعیل لدلالتی علا صغری مدلولی اسم تصغیر دلالت میکنه بر کوچک بودن مدلول چیز کوچکی باشه او قلتی یا کم باشه او حقارتی یا چیز حقیری باشه یعنی چیزی کم باشه جایگاه کوچیکی داشته باشه حقیر باشه اون موقع تسخیر شو به کار میبرن اغراض دیگه هم البته برای تسخیر وجود داره اینجا نه آورده اونا رو بله همه رو اینجا نه آورده در پایین مثلا آورده من اغراض تسخیره ایزن بیان قرب زمان بیان کردن نزدیک بودن زمان مثلا میگن قبیل الغروبی یعنی یک کمی مونده چی؟ به مغرب یا مثلا نزدیک بودن مکان مانند بعید المدرسه یک کمی مونده چی؟ یک کمی دوستر از مدرسه تشخیر آخر تمام اغراض نه آورده اما قاعده این این تصغیر رو گفت که چه کلماتی هستند و چرا تسخیر میکنند اصلا اغراضشو گفت اما قواعدی که چه سیغه هایی دارد یصغر الثلاثی به تحویله الى فاعل میگه تسخیر گردانیده میشود اسم ثلاثی با گرداندنش بر وزن فاعل مانند نهر نهیر بر وزن فاعلش میبری ثلاثی رو اما والرباعی به تحویله الى فاعل رباعی رو میگردانیم بر وزن چی؟ فعیل مانند مبیرد منیزل منزل منیزل پس این بود درس اول قسمت اول این درس